Greitosios pagalbos automobiliai dirba netgi naktį, bet ir mašinoms reikia poilsio. Klausykis signalų ir surask mašinas, kurioms reikia poilsio garaže ir kurios ketina įvažiuoti į miestą. Kad sužinotum, kur nusiųsti mašinas, paspaus garsekalbius ir palygink jų garsus su mašinų signalais.